w ogóle są, muszę jednak, jednak, jednak, jednak, jednak, zrobić nie sam. I jak tylko to kurewsko się włączy, to się uda. ponad 36 z każdej piramy. W wyniku brutalnego kontaktu wzrokowego ciała wniosło wiosło ciało nieboszczyka. Nie wszystko, czego się pragnie, przechodzi w odpowiednim czasie. Rozczarowałem się imaginacją i marzenia przez ludzi zwykłych, którzy mieszkają w zabójczych ilu iluzjach nie do wypalenia z umysłu pojęcia fałszywych znaczeń i zeznań, wbrew pozorom siebie imaginacji lub zurycznej statyczności. W spokoju nie samym średniej jakości nocną porą. I choć jest mi ten tekst trudno przeczytać, to jednak z łatwością mi się go opowiadało. Co ty kurwa jadasz? Że wścibski sąsiad stary stulejasz. A co mam jadać? Kurwa, fajkę, nie? Twoich kurwa tak nie śmiedzą. Moje kurwa spędzą. Znaczy, znaczy śmiedzą. Jesteś głupi, to głuchi, głuchi. Słyszałem kurwa śmierdzielu. Dobrze kurwa, i po nazwisku to na pysku. Już ci dam, że nie możesz dać, to i mnie nie dasz się zamachnął, gdzie się wygiął, a był bez koszulki i tym czym się chciał zamachnąć. Zaplątało się do śliski na To były to pomieszeniowe. A żebym gryby wyjebał się do przodu i się tak skraszył. Jednostkę tego piętra, tak wszyscy łącznie z żywem patrzyli na jego plamy na chodniku. Ty, za chwilę... Kime çağıracağım? Ay basıyorum böyle gözüme. Yine geçeceğim istemem. Şükür olamıyorum. Baş. Sonra ne var? İzlemiyorum. Patrusunum buldum. Sınar. Tüm herkes yerine bir ifade Orta tutup tutup tutup kimsin? Spadım ki onu sevmem. Sabam. oczami, aż ja zasypiam To jeszcze prosto ustawę, którego brałem chorą puszkę. No powybieram i teraz, i chyba teraz każdy wie, ostatnie słowo powiedziałem na koniec. Nawet wiem, wiecie to, że ciągle muszę być pod telefonem na